dauri pova viv maniero post la pandemia e limigoi. La cronvirusa pandemio forte antauenigis la cifere zigon en Germanio. Videoconferenzoi ansta pro negozain voyagioin, retailudoi cae serialoi per elsendo fluo furoras. Kion tio signifas por la protectado de la medio cae de la climato? Existas quelcae chansoi. La cronviruso shovis milionoin da homoi en la heiman officeion. Gi iniziatis por la interreta comerzo fortan pli altigion, cae pli intensigis la uson de interretae ludoi cae de elsendo fluoi por serialoi. Civitanoi cae entreprenoi povas lerni el tio, opinias la ministrino primedio. Neniu desiras che la vivo daure restu tia cia agi estis dum la pandemio, sed lausci, la cifere cigo en la laboreio povus reducti la ciutagan pendoladon al officeio cae pro negoza in voyagioin. Tio pli altigos ancau la vivo qualiton. Collecto de datumoi confirmas, cion la homoi sentas pritio. Cie validas limigoi de contactoi, tie multo sciovigias en la interreton. Estas mal plida trafico, sed compense plida energi consumo cae multae homoi pro timo pri infectigio preferas preni la automobilon anstatau veturi per autobuso au fervoio. Estas ancora autro frue por diri cion sume la crisae monatoi signifas por media bilanzo, diras la ministrino, sed jam nun eblas fari politicaen concludoin iom pli ol quarono de ciui laborantoi indicis en encetoi, che ili dum certa tempo laboris en heima officeio. Contactoi interge collegoi cae al clientoi funcciis tra la reto. La provisanto de la plei granda germana datum noda puncto rapportas pri duobligo de la datum fluo por videoconferenzoi. Malsame ol post gis nunai crisoi, nun el la vido de expertoi, povas bone ocasi che io restos el tiui crisai cutimoi. Shainas la unia opinio realisme che estos anstatauatai daure dec procentoi de ciui traficoi de pendolantoi per plivastigo de la heima officeio cae tritec procentoi de ciui pro negozai voyagioi per virtualai mitingoi. Tio conducos ed dute al reducto de la persona e traficoi ie hoc procentoi, diras la provisora rapporto de la Esplor Instituto. La esploristoi pro tio favoras raiton pri heima officeio. Shangigis dum la pandemia criso ancao la conduto de la homoi rilate al accettado de varoi. Mese de aprilo, lau indicoi de la Federazia Statistica Officeio, en ciu semaino realigis je sestec procentoi plida accetoi en la interreto ol compare cun la passinta iaro. Samtempe crescis la intereso prio regionai eblezoi portiai acetoi. El la vido de la expertoi, tial exemple, locai interretai platformoi havas potenzialon. Mancas tamen ancorau fitindai, practicai, cae facile troveblai informoi la dauri povo de productoi. La pli vasta uso de interreto por laboro cae acetoi, unu flanque sparas multe da energio. Ali flanque, la interreto mem consumas multe da energio. Cae tie certe existas ancorau spar potenzialo.